السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد leo tuingie katika halaka yetu 24 na mada ya halaka yetu تتزمون tutazungumzia nini بيعها tukikumbuka katika halaka ya 23 na iliyokuwa kabla tulitaja sana swala la bai'a na wiki iliyopita katika halaka iliyotangulia tukazungumzia bai'atul aqabatul thani bai'a ya mtume sallallahu alaihi wasallam ya pili iliyofanyika akaba mawiki kabla tulizungumzia bai'atul aqaba ula ambayo kwamba hiyo tukasema ni bai'a ikaitwa ni bai'atun nisa bai'a ya wanawake ambao kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam alichukua kutoka kwa kabila la Aus na Khazraj watu kumi na mbili kumi kutoka kwa Khazraj wawili kutoka kwa Aus kisha hiyo ilikuwa ni mwaka wa eh, na moja mwaka wa kumi na mbili wakaja watu sabini na tano wakiwemo tatu wanaume na wawili wanawake Mtume sallallahu alaihi wasallam akafunga nao bai'a bai'a hii ya pili ikaitwa bai'atu dam au baiatu harb bai'a ya damu au bai'a ya vita kwa sababu waliokuwa pale walijitolea nafsi zao na mali yao na wakasema kwamba wako tayari kumchukua mtume sallam kumnusuru na kunusuru dini ya Allah subhanahu wa ta'ala na kwamba watamhifadhi mtume sallam na kumlinda kama wanavolinda wanawake wao na watoto wao kwa maana kwamba wako tayari kwa lolote hiyo ndio ikaitwa bai'atud dam na tukataja kwa undani ya yale yaliyotokea katika mkao ule wa Aqaba ya pili baina ya maansar ambao hawa Aus na Khazraj ndio wakaja kaitwa maansar kwa sababu wakumnusuru nani mtume sallallahu alaihi wasallam kwa hivyo ikawa ni munakasha baina ya maansar na mtume sallam wakiuliza maswali mtume sallama wajibu wao kwa wao wakishajiishana na kukumbushana jukumu analolibeba pindi utakapomtukua mtume sallam warudi naye wapi Madina leo ndo nikaona kuna umuhimu kuzungumzia nini bai'a kwa sababu ilipita bai'a ya kwanza bai'atun nisa ambayo ndani yake haikuwa na masharti mingi ila kwamba wasimshirikishe Allah subhanahu wa ta'ala na kitu kingine chochote wasizini wasiibe na mambo mfano kama hayo bai'a ya pili ikawa ndo bai'a hakika bai'a ya kumkubali mtume swalla kama kiongozi sasa wako tayari kwamba watamhifadhi kwa hali na mali kivyo vyote na wako tayari kupambana na wekundu na weusi kupambana na ulimwengu mzima kwa lengo la kumhifadhi mtume sallallahu alaihi wasallam kwa hivyo kuna umuhimu wa kuijua hii bai'a nini kwa hivyo leo tutazungumzia kifiqhi tuzungumzie sera leo leo tuzungumzia fiqh bai'a ama neno hili la bai'a linapatikana katika aya za Qur'ani katika kitabu cha Allah Subhanahu wa Ta'ala na inapatikana katika hadithi za bwana mtume sallallahu alaihi wasallam Allah Subhanahu wa Ta'ala akasema katika suratul al-mumtahina a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim ya ayyuhan nabiyyu idha ja'akal mu'minatu yubay'unaka 'ala an la yushrikna billahi shay'a ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين بهتان يفترين بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في, في معروف فبايعهن واستغفر لهن wastaghfir lahunna Allah inna Allah ghafurur rahim Allah subhanahu wa ta'ala akasema katika aya hii ya mbili katika suratul al-mumtahina wazi na ikatajwa bai'a ewe nabii akiwaambiwa mtume sallallahu alaihi wasallam idha jaaka almu'minatu yubay'unaka watakapokujilia wewe waumini wa kike na kukubaiisha ukiangalia baya hii wazi imelengwa wanawake na baya hii ndio baya waliopewa Aus na Khazraj mwaka wa moja walipokuja watu mbili ndio baya ile ikaitwa bay'atun nisa baya ya wanawake na baya hii iliendelea Mtume sallallahu alipogura Madina ikawa wanawake wanapokuja kumbaiisha Mtume sallallahu alaihi wasallam wambaiisha kwa misingi hii misingi ya kwamba wasimshirikishe Allah subhanahu wa ta'ala na kitu chochote wala wasiibe wala wasizini wala wasiue watoto wao wala wasizue kwa uzushi baina baina mikono yao na miguu yao wala wasimasi katika mema basi watakapokubali sharti hizi za bai'a hii wabaiishe na uombe maghfira kwa Allah subhana wa ta'ala hakika Allah subhana wa ta'ala ni mwenye e, kusamehe mwenye maghfira na mwenye kurehemu vile vile ikaja katika suratul fath aya ya kumi Allah subhanahu wa ta'ala aliposema innal ladhina yubai'unaka inma yubai'una Allah yadullahi fawqa aydihim hakika wale wanaokubaiisha wanambaiisha Allah subhanahu wa ta'ala na mkono wa Allah subhanahu wa ta'ala uko juu ya mikono yao kwa hivyo kwa dalili ya Qur'ani neno bai'a ikatajwa katika kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala vile vile katika hadithi za bwana mtume sallallahu alaihi wasallam imepokewa hadithi kadhaa wa kadhaa tutataja tu baadhi kwa sababu kuna mambo mengi tutakutaja kuhusiana na masala ya ya bai'a hadithi ya Ubada ibn Samit iliyopokewa na Bukhari Ubada ibn Samit asema bay'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala as-sam'i والطاعة في منشط والمكره وألا ننازع وألا ننازع الأمر أهله وأن نقوم أو نقول بالحق حيث ما كنا لا نخاف في الله لومة لائم عبادة بن صامت أبا يلقون موجة كتك ما أنصاري ولم بيعي امتومي صلى الله عليه وسلم كتك بيعه هي بيلي بيعة الدم akasema mtume sallallahu sallam aliwaita wambaiishe kama tulivyotaja katika kisa e, wiki iliyopita na sisi tukambaiisha mtume swalla sallam kwa misingi kwamba tutamsikiza na tutamtii katika yale ambayo tunayafurahia na ni mepesi katika yale ambayo tunayafurahia na yale ambayo tuna tunakirihika nayo au tunaudhika nayo na vile vile tukatoa baya kwamba hatutozozana jua jambo hili kwa watu wake na vile vile tutasimama au tutasema haki inapobidi kusemwa wala hatutojali na kuogopa katika kazi ya Allah subhanahu wa ta'ala lawama ya mwenye kulaumu kwa hivyo hapa vile vile katika hadithi ya mtume sallam ambao ni hadithi nyingi kihakika ikaja ikataja kwamba Ubadha bin sami anasema mtume sallam tulimbaiisha kwa misingi kadhaa wa kadhaa kwa hivyo bai'a ni neno ambalo linapatikana katika kitabu na sunna za bwana mtume sallallahu alaihi wasallam sasa nini bai'a hili neno bai'a nini ni swala la fiqh lakini si kawaida kuzungumzwa swala hili fiqh utasikia kwa masala ya swala na vinavyoshikamana na swala kama ni udhu tahara na mengineo na mambo labda ya zaka na saumu lakini mambo kama haya si kawaida kutajwa mimi na nukuu kitabu cha ash-shakhsia juzuu ya pili kuna milango mitatu ambayo kwamba inazungumzia masala ya bayaa mlango mmoja ni baya piki yake mlango mwingine unazungumzia namna ya kumchagua khalifa na mfano wake kwa hivyo tafuta juzuu ya shakhsia juzuu ya pili ya Sheikh Taqiuddin An-Nabahani rahimahullah kinazungumzia masala ya baya na inazungumzia kwa undani nimejaribu kuchukua vidokezi kwa, kwa sababu ya muda na ili tufahamike kiasi fulani kwa hiyo nimetaja ba, nachukua baadhi baadhi ya vidokezi nini baya bai'a ni ahadi bai'a ni ahadi vile vile bai'a ni ahadi na ni mkataba wa kumtawaza kiongozi Mtume sallallahu alaihi wasallam alitawazwa na Aus na Khazraj katika bai'atul Aqaba thani bai'a ya pili ya aqaba walimtawaza Mtume sallallahu alaihi wasallam kama kiongozi na wakampa ahadi ya kwamba wewe utakuwa kiongozi wetu na sisi tutakutii kama ilivyokuja katika maneno ya Ubada ibn Samit na katika hadithi za Jabir na wengineo utapata nyingi zimetaja masala ya bai'a zile e, yale waliokubaliana kumbaiisha na mtume ni maneno gani kwa hivyo muhimu bai'a ni ahadi na vile vile bai'a ni mkataba wa kumtawaza kiongozi na bea ni njia ya peke yake ya uchaguzi kumchagua kiongozi katika Uislamu kiongozi katika Uislamu mtawala khalifa amiri imamu hachaguliwi kwa njia yote wala hawi ni kiongozi ila kwa njia ya bai'a hii ndio njia pekee yake sheria ikatuonesha kuwa ndio njia ya kumtawaza kiongozi juu ya waislamu juu ya utawala wa Kiislamu baya ni jukumu na vile vile ni haki ya kila muislamu mwanamume au mwanamke baya ni jukumu vile vile ni haki ya kila muislamu mwanamume au mwanamke asiyekuwa alobaleghe basi haingii katika fungu hili muhimu bai'a ni kwa kila mwanamume na kila mwanamke na tena ni kwa waislamu peke yake waislamu katika serikali ya Kiislamu ndio watakuwa na haki ya kumchagua kiongozi hapa tuzungumza kiongozi mkuu mtawala <coughs> ama washauri wake katika majlisi shura basi wale watakuwepo wengine ambao watasi waislamu katika kumshauri kiongozi huyu au khalifa lakini katika kumtagua kwa sababu yale maneno yenyewe ya baya kama tutakuja kutaja mbele yanafungamana na imani tunambaiisha mtu kwa misingi kwamba atasimamisha Qur'ani na Sunna na hilo ni swala la waislamu alihusu wasiokuwa waislamu kwa hivyo katika swala la uchaguzi ni jukumu kwanza pili ni haki kwa kila muislamu kutekeleza bai'a hino kwa kiongozi wake e, pindi inapohitajika kwa hadithi eh, ya bwana mtume swalla sallam iliyopokewa na ibn Umar hadithi ya ibn Umar akasema man mata wa laysa fi unuqihi bay'a mata mitatan jahiliya yoyote atakaye kufa hajatoa baya kwa, kwa kiongozi wake au hana katika shingo yake bai'a atakufa kifo cha kijahilia hapa ni dalili ya kuonesha ule ufaradhi wa kumchagua kiongozi wa Kiislamu hapa ni dalili ya kuonesha kwamba ni faradhi kwa kila Muislamu kuhakikisha pindi anapokuwepo khalifa na inapohitajika katika swala la uchaguzi ni jukumu lake kutoa bai'a man mata wa laysa fi unqihi bai'a mata mita jahiliya atakayekufa na hakuna katika shingo yake bai'a amekufa kifo cha kijahilia hii pia vile vile inamaanisha sababu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala haamrishi jambo ambalo halipo ikiwa hayupo kiongozi kama vile leo hatuna khalifa hatuna kiongozi ambaye tunaweza kwenda kumpa bai'a basi inamaanisha jukumu hili bado lipo kwa sababu Mtume sana akasema na hana katika shingo yake bai'a hajatoa bai'a hajatekeleza ni kwa maana kwamba ikiwa hayuko yule khalifa wa kupewa hii bai'a jukumu linarudi kwetu sisi kumtafuta na kumrudisha ili apewe bai'a na waislamu almuhimu hili ni jukumu la waislamu wakati khalifa yupo basi ni jukumu lao kutoa bai'a kwake na ikiwa wakati hayupo khalifa ni kufanywe kazi kurudishwa yule khalifa ili prosesi hii itekelezwe ili waislamu wakati wa uchaguzi atapewa bai'a kama ile kama alivyopewa mtume sallallahu alaihi wasallam kama walivyopewa masahaba zake mtume sallallahu alaihi wasallam khulafa ar-rashidina sayyidina Abu Saidna Umar Saidna Uthman na Saidna Ali radhi za Mwenyezi Mungu ziwe juu yao masahaba wote hao walibaiishwa na waislamu walibaiishwa na masahaba zake mtume sallallahu alaihi wasallam waliokuwa Madina na wakatawazwa baada ya kubaiishwa kwao kuwa ndio makhalifa wa waislamu na kuonesha umuhimu wa swala hili alipokufa mtume sallallahu alaihi wasallam Mtume sallam alikufa Jumatatu tarehe mbili Rabiul Awwal kama siku aliozaliwa Mtume sallam na kuna ikhtilafu ya masiku si muhimu kwa wakati huu akazikwa Ijumaa tano usiku ilipita mtana wa Ijumaa tatu mtana wa Ijumaa nne na mtana wa Ijumaa tano akaja akazikwa Ijumaa tano usiku na twajua kwa hadithi za bwana mtume sallam swala la kumzika maiti ni swala la kuharakishwa si swala la kucheleweshwa lakini maswahaba wakamchelewesha mtume sallam siku tatu mpaka Ijumaa tano usiku wakamzika sallallahu alaihi wasallam kuonesha ule umuhimu wa kumchagua kiongozi sababu wakati nyumba ya mtume sallam kina Saidna Ali na Ibn Abbas na alfadhil na wengineo wakishughulika kumtayarisha mtume sallam kukawa kuna mkao sakifa banu saida mkao katika ukumbi wa banu saida baina maansari na muhajirina nani atakayechukua nafasi ya utawala baada ya kuondoka kwa mtume sallallahu alaihi wasallam hakuzikwa mtume sallam mpaka baada ya kutawazwa Saidina Abubakar na kupewa baya na watu wote msikitini baada ya kupewa baya Sakifa Banu Saida akapewa baya siku ya Jumatano asubuhi na akatawaza kuwa ni khalifa wa kwanza baada ya kufa kwa mtume sallam ndipo akazikwa mtume sallallahu alaihi wasallam kwa hivyo hili ni jukumu la kila muislamu mwanamume na mwanamke watapewa haki sawa ya kumchagua wanaume na wanawake vile vile ni haki si tu ni jukumu ni haki ya kila muislamu kuweza kumchagua kiongozi wao kwa kumpa baya wanaume na wanawake mtume sallallahu alaihi wasallam katika bai'atul aqaba thani alikutana na maansar kabila la Aus na Khazraj tano tulisema katika 75 73 walikuwa ni wanaume wawili walikuwa ni wanawake kumbuka walikutana usiku wa manane thuluthi ya tatu ya usiku kuanzia saa tisa za usiku huko akawaambia asiamshwe mwingine ukiamka njoo peke yako wala usimsubiri mwenzako njoo peke yako wala msije makundi makundi aliwaambia wanaume na wanawake wawili na wote wakafika katika kiwanda cha Aqaba au eneo la Aqaba wakakutana na Mtume sallamu usiku wa manane wakampa bai'a wanaume tatu na wanawake wawili hakuwatenga wanawake na kuwaambia wanaume peke yake kwa sababu hilo ni haki na ni jukumu la wanaume kama vile la wanawake kwa hivyo hii ikawa ni ee, ni haki ya wanaume kama vile wanawake hadithi ya baya kwa wanaume ziko nyingi kama alivyosema kina Ubada bin Samit Abu Huraira Jabir ibn Abdullah na wengineo zimepokewa kutoka kwao hadithi kadhaa wa kadhaa katika Bukhari katika Muslim Muslim imewekwa mlango mzima babul imara mlango wa utawala utakuta hadithi nyingi zimezungumzia masala ya bai'a ama upande wa wanawake upande wa wanawake ni hadithi eh, kwanza tayari tumetaja tukio la eh, bai'atul aqaba tusani ambao wanawake walikuwa wawili vile vile wanawake Madina ikawa wanaendelea kutoa bai'a hadithi iliyokuja kwa njia ya Bukhari ya Ummu Atiya akasema bayana nabii sallallahu alaihi wasallam fakara alaina alla yushrikna billahi shay'a tulimbaiisha wanawake ummu atiya asema walikwenda kikundi wakambaiisha mtume sallallahu alaihi wasallam na baya ile ikawa ni juu ya kwamba hawatomshirikisha na mtume sallam akawasomea na kuwaambia kwamba wasimshirikishe Allah subhanahu wa ta'ala na chochote wanahana an, an na akatukataza na kutokuomboleza faqabadhat imra'ata minna yadaha mmoja katika wanawake aliposikia sharti hile akaondoa mkono wake na akasema fulana as'adtani mmoja katika wanawake alinisaidia katika kuomboleza kama ilivyo leo wanawake leo husaidiana katika kuomboleza kuna watu kuna wanawake ni maprofessional kwa kazi hii huenda akaomboleza tu labda mtu atahamjui mwanzo wala mwisho ni mambo ambayo yalikuwa kitokea hata zamani akasema kuna mwanamke alinisaidia katika kuomboleza wa ana uridu an, an, an, an ajiziha na mimi nataka nimlipe alitoa mkono wake katika kumbayaisha mtume swalla sallam mtume sallam hakumwambia kitu fadhahabat thumma raja'at alikwenda zake kwa maana kwamba alikwenda akatekeleza aliotekeleza akamlipa yule alikuwa akimdai akarudi na akatekeleza bai'a yake akakamilisha ile bai'a yake kwa maana kwamba wanawake pia vile vile walikuwa wakibaiishwa kwa hivyo hilo ni haki kwa wanaume na kwa wanawake na ni jukumu kinyume leo tuambiwa katika chaguzi hizi za kidemokrasia kwamba ni haki yako kutokuwa kadi yako ya kura na ni jukumu lako kumchagua unayemtaka sisi tukisema kura ni haramu hatusemi kura sampuli yoyote ni haramu katika uislamu kuna kura kuna uchaguzi na njia ya kumchagua kiongozi katika Uislamu ni bai'a na ni jukumu na ni haki ya kila mwanamume na kila mwanamke wa katika waislamu kile unachokichagulia ndio kinakufanya wewe kuwa ni halali au ni haramu baia unapomchagua khalifa si tu unamchagua mtu ni muislamu unamchagua kwa misingi maalum kwamba tunakuchagua wewe kwa misingi ya kitabu na sunna ya bwana mtume sallallahu alaihi wasallam unamchagua mtu kwa misingi ya Uislamu na kule kwamba umemchagua kwa ajili ya kitabu na sunna unawajibika kisha kumtii katika hali ya raha na katika hali ya dhiki katika hali ya shida na katika hali nzuri uwepesi na nzito kwa sababu umemchagua kwa misingi ya Uislamu kwa misingi ya kitabu na sunna za bwana mtume sallallahu alaihi hawa leo tunaowachagua awe ni Muislamu awe ni kafiri hilo si muhimu sana kinachozingatiwa unamchagua kwa nini kwa misingi gani unamchagua kwa misingi ya kwamba dini inatenganishwa na maisha na yule unayemchagua unampa wadhifa na sifa ya kwamba kazi yake atakwenda kutunga sheria kinyume na Allah subhanahu wa ta'ala sifa ya utungaji wa sheria ni Allah subhanahu wa ta'ala peke yake Allah subhanahu wa ta'ala sema inil hukmu illa lillah hukmu ni zake yeye peke yake kwa hivyo kule kusema sisi ni haramu ni haramu kwa sababu unachagua mtu yale anayoyafanya ni haramu aslan na wewe unahalalisha pindi unapotia kura yako pale kwamba unatambua nidhamu ya kidemokrasia ambayo inampa mwanadamu nguvu na uwezo wa kutunga sheria kinyume na Allah subhanahu wa ta'ala kwa hivyo ile swala la kuchagua tu si haramu lakini unachagua kwa misingi gani ndio inafanya halali na haramu na kama wakati wa nyuma tunasema kuna baadhi za haki Uislamu unatambua na mfumo huu tunao tunaoishi nao wa unatambua basi ikiwa ni hivyo twaruhusiwa kisheria kama haki ya wewe kutekeleza ibada ya Mwenyezi Mungu kuswali kufunga na mfano wake Uislamu unatambua ni haki yako kutekeleza ibada hizi na mfumo huu unatambua kwamba una freedom ya ya, ya ibada lakini sisi tunatekeleza kwa sababu ni amri ya Mwenyezi Mungu lakini kuna haki Uislamu hautambui na mfumo huu unatambua basi komeka usitekeleze ujue ukifanya unamaasi Allah subhanahu wa ta'ala jitayarishe na majibu ya Allah subhanahu wa ta'ala ndio hiyo haki unaambiwa una haki ya kumtagua unayemtaka katika mfumo huu Uislamu haki hii haikutambua kama vile Uislamu haikutambua haki ya watu kuzini mfumo huu unatambua watu kuwa wazinifu watu kuwa na matendo ya kaumu Luti Uislamu haitambui kwamba hiyo ni haki kwa hivyo ni haki katika Uislamu kwa mwanamume na mwanamke kumchagua kiongozi wake ama watoto watoto bai'a yao haichukuliwi wala haitambulikani kwa sababu huno ni mkataba ambao mkataba huu una sharti zake katika sharti ni kwamba wale wenye kutoa bai'a wawe ni watu walobaleghe mume au mke haizingatii wawe ni waislamu tena walobaleghe na hii inathibitishwa na hadithi iliyopokewa na uh, e, Zainab ibnati Humaid au Zainab binti Humaid alipomchukua mwanawe kwenda kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam na akamwambia Mtume sallam ya Rasulullah bai'uhu ewe mtume Mwenyezi Mungu nakuletea mtoto wangu mbaiishe chukua bai'a kutoka kwake Mtume sallam akasema huwa swaghir huyu ni mtoto bado ni mtoto famasaha ra'sahu wa da'alahu hadithi hii inapatikana katika Bukhari Mtume sallallahu akasema huu ni mtoto akampapasa kitwa chake na akamuombea Mungu kumaanisha kwamba bai'a haitimi ikiwa bado hujabalegha inakubalika kwa mwanamume na mwanamke walobaleghe tena waislamu kwa sharti kuwa ni waislamu kama walivyosema tunambaisha kiongozi kwa misingi ya kiimani kwamba tukubainisha juu ya kitabu na sunna kwamba utatekeleza kitabu na sunna utatutabikishia sheria za Allah subhanahu wa ta'ala kwa hivyo hapa haingia kwa muislamu haki hino hawana katika kumbaiisha kiongozi vile vile bai'a ni mkataba baina maraia na kiongozi wao na ma, maadamu ni mkataba lazima kwa sababu ni akdi hino ni mkataba lazima kupatikane maridhiano pande zote mbili hakuna kulazimishana katika baya halazimishwi yule ambaye anataka kuchaguliwa kwamba lazima utakuwa ni khalifa kwetu sisi alazimishwe ana khiari ya kukubali ana khiari ya kukataa kama vile hawa wenye kumchagua kwa sababu bai'a iko katika mikono ya maraia wa Kiislamu bai'a kumbaiisha tukasema ndio njia ya sheria peke yake kumchagua kiongozi khalifa amirul mu'minin au imam ni ipo katika mikono ya maraia wa Kiislamu katika dola ya Kiislamu na kumbaiisha huku huwa ni khiari yao kwa yule yoyote anayemtaka hawalazimishwi na vile vile lazima kuwe na ijab na kabul lazima iwe watu kumtaka mtu awe ni kiongozi wao na yule kiongozi upande wake akubali kwamba mimi nimekubali kuwa ni kiongozi wenu kuwa ni khalifa wenu kisha atachukua bai'a kutoka kwao kwa hivyo hiyo ndiyo inavyokuja bai'a na bai'a kikawaida inatolewa kwa kupewa mkono yule kiongozi kumwambia kwamba tumekubaiisha au nimekubaiisha wewe kama kiongozi wetu kwa misingi ya kitabu na sunna na nitakutii katika hali nyepesi na nzito katika hali nzuri na mbaya hali ya kufurahisha na kukirihisha kwa hivyo unatoa mkono hizi ni mbinu kule kutoa mkono au nyinginezo ni mbinu lakini wakati wa mtume sallam alipewa mkono alikuwa akipewa mkono kuna ikhtilafu ya wanavyuoni kwamba wanawake je walimpa mkono au hawakumpa mkono si mahala pake wala sitoingilia lakini ukiangalia hadithi ya Ummu Atiya walipokwenda kumbaisha Mtume sallallahu alaihi wasallam alipowapa masharti ya kwamba wasimshirikishe na Allah subhanahu wa ta'ala wasimshirikishe Allah subhanahu wa ta'ala na lolote na wasiomboleze akasema mmoja wetu akatoa mkono wake na kujitetea ya kwamba mimi kuna mwanamke ambaye kwamba alinisaidia kuomboleza na mimi nataka kumlipa Tusalama kumwambia chochote akaondoka kisha akarudi kutimiza bai'a yake kwa hivyo ikasemekana ameondoa mkono wake kama ilivyo katika bai'atul aqaba tusani alichukua baya ya mikono kutoka maansari ambao ndani yake kuwa kuna nani wanawake wawili kwa hivyo si swala la la kujadili kiifiki ama ikhtilafu wafaa mwanamke kumpa mkono haifai si mahala pake tuzungumzia bai'a vile vile bai'a hino mbinu nyinginezo zawezekana si tu mkono kama vile kuto kuandika yawezekana vile vile Ibn Umar Abdullah ibn Umar imepokewa kwake kutoka kwa Abdullah ibn dinara akasema shahitu ibn Umar haythu ijtama'a an-nas ala Abdul Malik nilishuhudilia ama nilimshuhudilia Umar ibn Umar pindi watu walipojumuika kwa Abdul Malik ibn Marwan Khalifa Abdul Malik ibn Marwan walipokuwa watu wataka kumbaiisha Ibn Umar alikuwa yuko pale miongoni mwao kisha akaendelea kusema Abdullah ibn Dinar qala kataba inni uqirru bis-sam'i wat-ta'a li 'Abdillah 'Abdul Malik amir al-mu'minin ala sunnati ala sunnati llahi wa sunnati rasulih mastata'tu akaandika ibn Umar kwamba mimi nakiri nitamsikiza na kumtii mja wa Allah subhanahu wa ta'ala Abdul Malik ibn Marwan khalifa wa Uislamu amiri almu'minin kwa sunna ya Mwenyezi Mungu na sunna ya mtume wake sallallahu alaihi wasallam kwa kadri ninavyoweza kwa hivyo ibn Umar hakutoa mkono bali aliandika kumaanisha kwamba hukukutoa mkono au kuandika zote ni mbinu ni wasila lakini muhimu ni bai'a itoke muhimu ni bai'a itoke ama upande wa mkono imethibiti katika hadithi nyingi kwamba Mtume الله amepewa mkono nukta nyingine ya kuzingatiwa ni matamshi ya bai'a nini kinachohitajika unapombaiisha yule unayemchagua pindi unapomchagua kuwa ni kiongozi wako hakuna maneno haswa ambayo yameandikwa na kuwekwa mahali lakini ukifuatilizia hadithi za bai'a nyingi tu inatupa sura fulani muhimu iwe itakuja kwa matamshi ya kwamba yule unaimbaiisha unaimbaiisha kwa kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala na sunna za bwana mtume sallam na hivi ndivyo alivyosema ibn Umar alipombaiisha Abdul Malik ibn Marwan kwa sunna ya Allah subhanahu wa ta'ala na sunna bwana mtume sallam kwa maana kwamba kwa njia ya Allah subhanahu wa ta'ala na kwa njia ya mtume sallam kwamba yule unayemchagua atasimamisha kitabu na sunna za bwana mtume sallam sheria zitatokamana kutoka katika Qur'ani na hadithi za bwana mtume sallallahu alaihi wasallam hiyo ni upande mmoja kwamba upande wake atekeleze hayo yule unayemchagua lazima akutabikishie sheria za Allah subhanahu wa ta'ala na upande wako kwamba utamtii wakati wa raha na nishati na vile vile wakati wa ziki wakati mzito na vile vile wakati mwepesi na maadamu atakutabikishia sheria za Allah subhanahu wa ta'ala taa hino inafungika juu yako wewe ni faradhi kumtii kiongozi wako dhahiri na siri anapotoa amri kiongozi ni lazima utekeleze amri ile ya, kiongozi na hii inaambatana na aya Allah subhanahu wa ta'ala aliposema ya ayyuhalladhina amanu atii'u Allah wa atii'u ar-rasul wa ulil amri minkum enyi mlioamini tunakutubiwa na kukumbushwa na imani zetu enyi mlioamini mtuini Allah subhanahu wa ta'ala na khiari ni amri imekuja tumtii Allah subhanahu wa ta'ala na tumtii mtume sallallahu alaihi wasallam wa ulil amri minkum na wale ambao wameshika mamlaka juu yenu na hapa angalia alivyoigawanya taa Mwenyezi Mungu akasema ya ayyuhalladhina amanu atii'u Allah wazi wazi mtuini Mwenyezi Mungu wa atii'u rasula na mumtii mtume wake na kusema wa atii'u ulil amri minkum bal taa ya ulil amri minkum imeshikamana na taa ya Allah na taa ya mtume sallallahu alaihi wasallam wa ulil amri minkum kuna wao ambao ya kuunganisha taa kwa Mwenyezi Mungu na taa kwa mtume wake inategemea huyu ulil amri minna awe tutamtii maadamu na yeye anamtii nani Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake maadamu anatuamrisha toa kwa Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake pindi atakapotuamrisha kinyume na taa kwa Mwenyezi Mungu na mtume wake hatuna taa kwake yeye ndiyo maana yake kwa hivyo haikuja maneno haswa lakini uliofahamu iliyokuja katika hadithi nyingi zinazozungumzia bai'a inkuja vipande viwili kwamba na kubaiisha wewe kwa misingi kwamba utanisimamishia kitabu na sunna na upande wangu nitakutii kwa kadri ninavyoweza kwa kadri ninavyoweza nitakutii katika hali e, ya raha na nishati au dhiki na katika hali nzito au nyepesi lakini nitajifunga maadamu e, unatekeleza jukumu upande wake kwa hivyo hiyo ndiyo mazungumzo au maneno yanayokuja katika bai'a pindi anapobaiishwa kiongozi unapojifunga katika bai'a unapotoa bai'a yako kwa khalifa haifai kuvunja toa yako kwake yeye baada ya kwamba umejifunga nayo haifai bali ni katika makosa kuvunja toa yako kwa kiongozi baada ya kwamba umembaiisha kwa hadithi iliyopokewa na Nafi' kutoka kwa Ibn Umar ambao imepokewa na Muslim akasema قال لي ابن عمر Nafi asema ameniambia Ibn Umar Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul nimemsikia mtume wa Mwenyezi Mungu akisema man khala man, man khala yadan min ta'ati min ta'a laqiya Allah yawm al-qiyamati la hujjata lahu Mtume sallallahu asema man khala yadan min ta'a yoyote atakayeondoa mkono wake katika ta'a ta'a kwa nani kwa kiongozi baada ya kwamba umempa bai'a laqiya Allahu yawm al-qiyama basi atakutana na Allah subhanahu wa ta'ala siku ya kiyama la hujja la, la hujjata lahu hana hujja yoyote mbele yake kwa maana kwamba hairuhusiwi baada ya kum, kumbaiisha kiongozi uondoe toa yako kwake yeye kwa hali yoyote ni lazima ujifunge na toa kama ile baada ya kwamba umembayaisha vile vile baya inachukua sura mbili kuna bai'atu in'iqad na kuna bai'atu taa kuna bai'a ya kumchagua kiongozi na kuna bai'a ya taa bai'a ni iqad inakuja pia kwa sura mbili bai'a ya kuchagua na kumtawaza kiongozi inakuja sampuli mbili sampuli ya kwanza ni ile aliyopewa mtume sallallahu alaihi wasallam ambao kwamba haku kabla yake yeye kulikuwa hakuna daula ya Kiislamu hakuna serikali ya Kiislamu wala hakuna kiongozi wa Kiislamu kwa hivyo akatukua njia maalum manhaj aliyoitumia ambayo tuisoma leo katika sira ya bwana mtume sallallahu alaihi wasallam mpaka kufikia hadi ya kutafuta nusra kwa ahlul nusra kwa hivyo watakapopatikana ahlun nusra watu wenye nguvu na wako tayari kumnusuru kiongozi kama walivyomnusuru mtume sallallahu alaihi wasallam maansari basi moja kwa moja hutawazwa kiongozi yule na hawa ahlun nusra hawa wenye nguvu hino ni baya ya kwanza ya inqad ni baya ya kwanza ya kumchagua kiongozi na leo katika zama zetu hizi tuko katika hali ambayo kwamba hatuna kiongozi kwa hivyo kwa yoyote au kwa kikundi chochote ambacho kinatafuta bai'a kipate bai'a kisheria basi ni juu ya waislamu wote kumtii <laughs> na kuwa chini yake kiongozi kama huyu haiangaliwi kwamba si watu wote walomchagua katika hali hilo ni hali tofauti ni hali ambayo hatuna serikali ya Kiislamu hatuna kiongozi kwamba aliondoka mmoja akaja mwingine bal ni kwamba ni hali ambayo hatuna kiongozi kabisa kama ilivyokuwa zama za mtume sallallahu alaihi wasallam ndio maana tunasema zama za mtume sallam kabla ya kugura Madina na zama zetu leo hivi ni zama ambazo zinafanana hali yake halisi ni sawa sawa tuishi katika zama ambayo hakuna serikali ya Kiislamu wala hakuna kiongozi wa Kiislamu kwa hivyo ni kutafutwa kiongozi huyu kama vile mtu sallam alitafuta uongozi kuwepo na kiongozi au kuwepo na mtu ambaye kwamba atafuta kiongozi uongozi kutoka kwa watu ambao watampa uongozi nao ni nani ahlun nusra wenye nguvu hawa ndio piki yake ndio waweza kuanzisha daula hawa ndio watakayemnusuru yule kiongozi kama alivyonusuriwa Mtume sallam na maansar wakao wako tayari kwa hali yoyote kwa mali na nafsi kwamba watamnusuru mtume sallam waagure kwenda kwao na watamtawaza kama kiongozi na watasimama chini yake na kumtii kwa hali yoyote inapohitajika kumhifadhi kwa damu zao watamhifadhi kwa damu zao ikiwa kumhifadhi kwa mali yao watamhifadhi kwa mali yao kwa hivyo katika zama zetu hivi kuondoke kiongozi au kutokee kiongozi na harakati yake kama vile mtume na harakati yake ambaye kwamba atatafuta uongozi na hii ndio kazi yafanya Hizbu Tahrir na kiongozi wake ambao sasa yuko watatu Sheikh Ata anayetafuta nusra kwa ahli nusra pindi atakapopewa nusra haitafuti baya kwa wengine bali kwa hawa tu kwa sharti ya kwamba nchi ile inaotafutiwa nusra na inayokwenda kusimamishwa Uislamu ita itakuwa na sifa nne sifa ambayo kwamba nchi ile imesimamishwa Uislamu ile ya kwanza utawala ule ni utawala ambao uko chini ya mikono ya waislamu hakuna mtu nyuma yao kwamba kiongozi ni puppet kama alivyo leo katika biladi za Kiislamu bara Arabu bara Asia na kwingineko walioko ni waislamu tukiwapa husnu dhanni lakini twajua wazi ni vibaraka vinaoendeshwa na magharibi nyuma kwa hivyo sharti ya kwanza ni kwamba uongozi na utawala uko katika mikono ya waislamu na wanambaisha kiongozi ambaye ni muislamu ambaye atatimiza sharti kama tutakataja nukta ya nne nukta ya pili nguvu na usalama na amani iwe katika mikono ya waislamu isiwe ni serikali ya Kiislamu iliyomtawaza kiongozi wa Kiislamu kisha ndani yake kuna makambi ya dola za kimagharibi eti inasimamia nchi yenyewe haijifai haijiwezi haiwezekani lazima iwe nguvu za ndani na nje zinasimamiwa na waislamu tatu nchi ile imetabikisha sheria za Allah subhanahu wa ta'ala kikamilifu bila kuwacha nyingine na kuziakhirisha nyingine maadamu yajiita ni e, e, nchi ya Kiislamu ni daula ya Kiislamu lazima iwe itatabikisha sheria za Allah subhanahu wa ta'ala na ikiwacha baadhi za, za, za sheria basi itaingia katika katika aya Mwenyezi Mungu aliposema waman lam yahkum bima anzala Allah faulaika humul kafirun na yeyote asiyehukumu na hukumu za Allah subhanahu wa ta'ala basi hawa makafiri kwa hivyo sharti ya tatu ni kwamba hukumu zinazotabikishwa katika nchi kama ile ambao atabaiishwa kiongozi yule awe ndio khalifa wa Waislamu iwe ni hukumu za Kiislamu mia filimia kikamilifu sio inavyodhihiri leo baadhi ambao wanakuja kujiita vikundi ambao vimesimamisha eti serikali za Kiislamu au nchi ambazo ziliokolewa tayari kama Saudia na nyinginezo ukenda utakuja kuta sheria nusu nusu kuna baadhi za sheria za Kiislamu na kuna baadhi za sheria hazipelekwi Kiislamu uchumi hauendi Kiislamu hiyo amani ya nje na ndani inashikwa na watu ambao tasi waislamu kuna makambi makubwa ya Amerika si Kuwait si Saudi si kwingineko Bahrain na Kuwait ambao nusu ya nchi ni kambi sasa utajihitaje nini nchi huru kisha museme ni nchi ya Kiislamu tunatabikisha sheria za Mwenyezi Mungu hamna hata nguvu ya kujisimamia nne khalifa awe atatimiza sharuti ya kuwa ni khalifa ambazo ni nane yule anayepewa bai'a awe ametimiza sharuti ya kuwa ni khalifa ikiwemo kwamba lazima awe ni muislamu hapewi asiokuwa muislamu tena mwanamume aloba mwenye akili si mwenda wazimu mwenye uwezo na mfano wake kwa hivyo awe atatimiza sharuti ya kuwa ni khalifa ikipatikana sifa hizi nne basi pale mahali patakuwa pameanzishwa serikali ya Kiislamu na waislamu wote watakuwa chini ya paa ya kiongozi kama yule tutamsikiza yeye akisema tuende kule tufanye hijra tutakwenda na mfano wake ama hali ya pili katika baya hii ya inqadi baya ya kumchagua ni hali ambayo tayari serikali ya Kiislamu ipo kama alivyoiwata mtume swalla sallam alipokufa Madina aliwacha serikali ipo baya hii ya iniqadi ya kumchagua hupewa waislamu waislamu ndio watakaomchagua lakini kama walivyotuonesha masahaba zake mtume sallam khulafa urashidina saidna Abu Bakar na saidna Umar walichaguliwa na ahlul halli wal aqdi wa Madina walichaguliwa na wale wenye usemi na wenye kusikizwa miongoni mwa watu wa Madina sio watu wote wa Madina walimchagua Saidna Abubakar na Umar lakini kwa sababu wale ahlul halli wal aqdi wale watu wenye usemi wakisema wao ndio waliosema watu wa Madina wakisema watu wa Madina ndio waliosema watu wa Sham na Iraq na Yaman na Masri kwamba watu wote wanawasikiza watu wa Madina kwa nini kwa sababu watu wa Madina ndio masahaba zake mtume sallallahu alaihi wasallam ndio waliomnusuru mtume ndio waliogura na mtume sallallahu alaihi wasallam kwa hivyo wakisema wao na wengine wasema tuko na wao Saidna Uthman alichaguliwa na takriban watu wote wa Madina Sidna Abubakar na Umar walichaguliwa na halul hal wal aqd wa Madina si wote wa Madina Sidna Uthman walichaguliwa na watu wote takriban wa Madina kwa sababu walipochaguliwa watu sita au walipopendekezwa watu sita na Sidna Umar alipokuwa yuko katika hali yake ya kifo watu wakamfuata wa Madina tuchagulie na tupendekeze mtu atakayechukua nafasi yako Sidna Umar akasema ikiwa sikutopendekeza sitopendekeza basi atakuwa amefanya hivyo aliombora kuliko mimi na ikiwa nitapendekeza vile vile atakuwa amenitangulia mimi aliombora kuliko mimi Mtume sallam hakupendekeza mtu yoyote baada yake yeye Saidna bakar alimpendekeza Umar baada ya kushauri watu wa Madina na Saidna Umar akapendekeza maswahaba sita mubashirina fil janna waliobakia kumi katika wale waliobashiriwa pepo wale sita akawapendekeza na akawaambia katika hao achaguliwe mmoja ikabakia kwamba jina linaopendekeza sana ni ya nani Umar eh, Uthman na Ali na hii kazi ilifanywa kwamba kila nyumba ya Madina iligongwa na wakaulizwa mamtaka nani katika hawa ikaangukia wote wanamtaka imma ni Saidna Uthman au Saidna Ali mwisho ikaonekana vile vile wataka atakayechaguliwa awe atawatawala kwa rai ya makhalifa waliotangulia wema Abubakar na Umar kwa sababu walipendekezwa sana na utawala wao kwa hivyo wakasema tumtaka imma Saidna Uthman au Ali lakini asimame kwa rai ya Saidna Abubakar na Umar Saidna Ali ndio alio sukumwa mbele mwanzo akaambiwa basi tukubainisha wewe lakini kwa rai za Saidna Abubakar na Saidna Umar Saidna Ali akasema mimi nitatawala kwa rai zangu mwenyewe Saidna Uthman akabwaga rai zake kisha ndo akaletwa Saidna Uthman akasongezwa yeye mbele akaambiwa watu watakubainisha wewe kwa misimamo ya rai ya Saidna Abubakar na Umar akasema sawa akabwaga rai zake na akafuata na kusimamia watu kwa rai za Sidna Abubakar na rai za Sidna Uthman eh, za Sidna Umar ndio akawa ndio khalifa watatu Sidna Ali akachaguliwa na watu wa Madina na watu wa Kufa katika utawala wake almuhimu hapa baya hii ya ina inapewa watu wenyewe wachague imma kupitia kwa watu maarufu na wenye usemi ambao kwa kupitia kwa wale ndio watamchagua moja kwa moja kwa niaba ya wenzi wao kama alivyofanya masahaba kumchagua Abu Bakar, Umar, Uthman na Ali na wengine wakaungama wakasema maadamu hawa wamechagua na sisi tuko radhi lakini asili ni haki ya kila muislamu kuchagua pili ni bai'atu taa bai'a ya pili ni bai'atu taa bai'a hii ya pili ni kwa kila muislamu anafungika nao baada kutawazwa kwa kiongozi baada kupita baiatu in'iqadi baada kuchaguliwa kukubaiishwa sasa inaobakia ni bai'a ya taa kwamba kila lobakia atatoa bai'a imma kwa kumpa mkono au kwa kutuma risala au yatosheleza kwamba mimi nitamtii kiongozi wangu utajifunga na toa za kiongozi yatosha hiyo itakuwa tayari umetoa bai'a ya toa na hii inawajibika kwa kila muislamu baada ya kuchaguliwa kiongozi wao inawajibika kwa kila muislamu kujifunga na bai'a kama hino na usipojifunga nao utakuwa una maasi Allah subhanahu wa ta'ala kwa kutomtii kiongozi wako ambaye kwamba amekutawalishia sheria za Allah subhanahu wa ta'ala kama tulivyohitaja ile aya nukta nyingine kwa kuharakisha tu hairuhusi kupewa eh, bai'a za viongozi zaidi ya mmoja hairuhusiwi kupewa kiongozi zaidi ya mmoja kutawazwa zaidi ya kiongozi mmoja Mtume sallallahu akasema idha buya li khalifataini faqtulu al-akhara minhuma wanapobaishwa makhalifa wawili yule wa pili akatwe shingo yake uongozi katika Uislamu ni wa mtu mmoja tu hakuna uongozi wa watu wawili haiwezekani amri inatoka zaidi ya, ya wa mtu mmoja khalifa anapewa nguvu kamili za kutabikisha sheria za Allah subhanahu wa ta'ala na wanawajibishwa maraia kumtii yeye kikamilifu yeye na yeye peke yake atanaibisha watu atawachagua watu wamsaidie katika kazi lakini mwisho uamuzi ni wanani ni wake yeye amiri wa uh, waislamu kwa hivyo tunawajibika kumchagua kiongozi mmoja na hatufai kumchagua zaidi ya kiongozi zaidi ya mmoja vile vile آه، حديثي يا عمرو عبد الله بن عمرو بن العاص اكسم انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ومن بايع اماما فاعطاه صفقه يده وثمره قلبه فليطعه ان استطاع فان جاء اخر ينازعه فاضربوا عنق الاخر Abdullah ibn Amr ibn al-As akasema nimemsikia Mtume sallallahu alaihi wasallam akisema yeyote atakayembai na kumbaiisha imamu akampa mkono wake na matunda ya moyo wake kwa maana kwamba yuko tayari kumsikiza kwa hali yoyote basi Mtume sallallahu akasema basi na amtii kiongozi wake kwa kadri anavyoweza kisha akaendelea mtume sallam kusema atakapokuja mwingine kuzozana na kiongozi katika utawala wake akatwe shingo yake baada ya kwamba waislamu wamemchagua kiongozi kisha kuja mwingine atafuta uongozi kwa lazima au kwa sura nyingine basi mtume sallam asema akatwe shingo yake Naam nukta nyingine kama alivyotangulia kusema kwamba twaa kwa kiongozi twaa kwa kiongozi ni wajibu kwa maraia wake na kwa waislamu na hata sio kwa waislamu lakini kwa waislamu ni kisheria tunawajibika kumtii yeye na haifai haifai kuzozana au kuondoa eh yako kwa kiongozi wako kwa hali yote hata kama utaona jambo ambalo halikuridhishi ila kwa hali moja kwa hadithi ya Ubada ibn Samit kwa riwaya nyingine tushataja nyingine ya Bukhari hino ni nyingine kuna eh, hino pia kwa Bukhari kutoka kwa Junada ibn Abi Umayya akasema tuliingia kwa Ubada ibn Samit na yeye akiwa katika hali ya ugonjwa wa mtu mzima tena nani mgonjwa wakamuombea dua na wakamwambia hebu tupe hadithi ambao kwamba Mwenyezi Mungu atakunufaisha nayo uliosikia kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema Ubaga bin Samit ambaye ile hadithi shaitaja alituita mtume swalla sallam tumbaiishe na tukambaiisha na kumwambia kwamba tukubaiisha kwa kukusikiza na kukutii katika yale ambayo ni mazuri kwetu sisi na yale ambayo ni kirisha katika mazito na mepesi na kuwafadhilisha wengine Naam. Hadithi hii ya Ubada ibn Samit akasema Mtume sallam alituita tumbaiishe na tukachukua baya kwake yeye kwamba tutam, e, tutamsikiza na kumtii katika yale ambayo yanatufurahisha na yale ambayo yanatupa nishati na yale ambayo yanatukirisha na kutuudhi katika mazito yetu na katika mepesi yetu na kwamba tutawapende kuwapendelea wengine juu yetu sisi kisha akasema akaongeza katika hadithi ambayo ikutajwa katika hadithi ya kwanza wa alla nunazi' al-amra ahlahu na wala tusizozane juu ya swala la uongozi kutoka kwa waliopewa uongozi tusizozane na kiongozi wetu baada ya kwamba tumem, tumempa baya tusizozane naye ila katika hali moja qala illa an taraw kufran bawahan 'indakum min Allah fihi burhan illa kwa maana kwamba msizozane mafhumu al ufahamu wa kinyume ni kwamba msizozane ila katika hali ambayo katika hali ambayo isiyokuwa hii msizozane naye ila katika hali ambayo mutaona kutoka kwake ukafiri uliowazi bawahan hapa bawahan kwamba iliyo wazi ina hujja kutoka katika kitabu na sunna si swala la ikhtilafu si tumekhtalifiana baina mimi na yeye kuite kafiri basi sikutui tena ah haya ni katika mambo ambao ni kufuru iliyo wazi ambao kutoka kwa Allah subhana wa ta'ala kuna nini burhan burhan ni dalili za kukatikiwa dalili ambazo hakuna shaka ndani yake adhihirishe ukafiri ambao hakuna shaka ndani yake imma meritadi amesema kuna Mwenyezi Mungu zaidi ya moja huu ni ukafiri wake imma atakanusha baadhi ya amri za Allah subhana wa ta'ala zilizokuja kwa njia za kukatikiwa kama aseme hakuna swala za faradhi ni ukafiri wazi huo ndio ukafiri hakuna ikhtilafu juu masala haya lakini kuna baadhi ya mambo ambayo ya ikhtilafu itabidi ustahamili na umtii hata kama unakhtalifiana katika hilo habebi rai yako hata kama wewe uone ile rai yako ndo rai ya nguvu na rai ya sawa maadamu ameilazimisha rai yako je rai yake juu yetu sisi basi itabidi tumtii maadamu hajadhihirisha kufra bawahan indakum min Allahi fihi burhan hakudhihirisha ukafiri ambao uko wazi na dalili yake kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala ni ya kukatikiwa si masala ya ikhtilafu si swala la labda masala sijui maulidi na ukawa makufurishana hii swala la kukufurishana kukufurishana ni yale ambayo yamekuja kukatikiwa katika Uislamu ha mengine ni masala ya ikhtilafu watu watakhtalifiana waliokhtalifiana waliopita tutakhtalifiana sisi na tutaendelea kukhtalifiana atakaokuja mwisho katika kumalizia ukhalifa au yule anayepewa uongozi kwa kubaiishwa hana muda maalum tofauti na katika tawala zetu sijui miaka minne sijui mitatu atakaa katika utawala wake maadamu ametimiza sharuti za kuwa ni khalifa ikiwemo moja ule uwezo ana uwezo wa kuitekeleza kazi ile ya uongozi basi atakuwa ni kiongozi wala hatouzuliwa ila kupatikane sababu za kuuzuliwa kuna sababu za pale kwa pale auzuliwe kuna sababu ambazo kwamba afaa kuuzuliwa lakini yaweza kutengenezwa kwa maana kwamba amefisidi baadhi ya sharuti katika mkataba ule na huo ni mlango mrefu na kama nilivyosema angalieni kitabu cha shakhsia juzuu ya pili imezungumza mambo hao kwa urefu mimi nataja kwa ufupi na siwezi kutaja kila kitu lakini mnapombaiisha kiongozi na kumpa bai ashakuwa ni kiongozi unamtii ataendelea kuwa ni kiongozi wenu maadamu yuko hai na ni mweza na maadamu hata ujiuzulu yeye mwenyewe basi atakuwa ni miaka tano kumi ishirini 30 ataendelea kuwa ni khalifa Saidna Abubakar alitawala kwa miaka miwili Saidna Umar alitawala kwa miaka tatu Saidna Uthman alitawala takriban miaka kumi Saidna Ali muda mchache zaidi ha, hakukuwa na utawala maalum Mtume sallam alitawala miaka kumi hakukuwa na miaka maalum ati baadaye tufanya tena election ha haifanywi election mpaka aondoke kiongozi na mtume sallam akasema kwa hadithi ya Abu Huraira nikimalizia kanat banu Israil tasusuhum al-anbiya kullama halaka nabiyun khalafahu nabiyyun وانه لا نبي بعدي وستكون وستكون خلفاء فتكثر قالوا فما تأمرنا قال فو ببيعه الأول فالاول حديث يا ابو هريره اكسم كانت بنو اسرائيل تسوسهم الانبياء walikuwa wana wa Israel wana siasa wao ni mitume wale ambao wanawatawala kwa ni khalafahu nabii kila anapoondoka mtume huja mtume mwingine kila anapoondoka mtawala huja mtawala mwingine kwa sababu watawala wao ni, ni mitume kisha akaendelea wa innahu la nabiyun la nabiyya ba'di na hakuna mtume baada yangu mimi yeye ni mtume wa mwisho lakini akatuonesha kwamba ule utawala utaendelea utawala hautamalizika kwa kuondoka mtume salam utamalizika utume lakini utawala utakuja kurithiwa na watu wengine akasema wasatakunu alkhulafa fatakthur watakuja makhalifa tena watakuwa ni wengi hii ni process ya kuendelea kutoka kwa mtume sallam khilafa ikaja ikaanguka 1924 lakini yafaa ilikuwa iwepo mpaka siku ya kiyama na ni jukumu letu kuirudisha akasema satakunu khulafa fatakthuru watakuwa makhalifa na watakuwa ni wengi masahaba wa mtume sallam akamuuliza fama taamuruna watuamrisha nini kuhusu hawa makhalifa sababu hawajakutana naye wao wako na mtume sallam akatuli akawaamrisha fu bibaati alawwal falawwal tekelezeni bai'a moja baada nyingine hino ni continuous process ni kwamba kila anapoondoka khalifa kwa kufa kwake au kujiuzulu kwake au kudhihirisha ukafiri au kwa sababu moja au nyingine ya kisheria na kutawazwa mwingine basi inakuwa ni jukumu lenu kutoa tena baya hata kama ni baada siku moja siku mbili haina muda khalifa aweza kutawala siku tatu aweza kutawala siku hamsini aweza kutawala miaka kama ilivyokuja katika tarehe ya makhalifa wema na wale waliokuja baada yao kwa haya machache insha allah tusimama hapa subhanakallahumma bihamdik wa nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk